لم يعد يبتعني نهر الدماء U vremenu punom košmara, laži, zablude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. هذه الدنيا الجميلة O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. Thank you. Usmili mi se i oprosili O čovječe, upoznaj islam. Upoznaj svoga poslanika. Ja volim mog poslanika. Men aslama jaslam, wa jannati jagnam. Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja. Upoznaj svoga poslanika. sallallahu alaihi wa sallam. Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru? Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru? Poznajemo li dovoljno posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? Yeah. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Upoznajmo svoga poslanika. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. rahim. Hvala Allah, gospodaru svjetova. Salavat sa na posljednjeg Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vi slušate radio Naba 107.2 FM i evo, početak emisije, znam da sigurno vas ima dosta koji sa nestrpljenjem očekujete početak još jedne emisije u ciklusu upoznaj svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Moralne osobine poslanika sallallahu alaihi wa sallam kakve su kakvi bi mi trebali da budemo, da li smo takvi, večeras ćemo sami sebi uzeti, pa ćemo ovako nakon emisije analizirati da li smo mi i blizu onaki kakvi bi trebali da budemo kao muslimani, kao komšije, kao roditelji i kao ostali u cjelokupnom našem životu. Allah. 062-215-541 062-215-541 je naš kontakt telefon možete postavljati vaša pitanja putem SMS-a već vam je jasno ako ima onih koji su možda tek od večera s nama a ako su tek od večera onda su sigurno propustili dosta toga jer u proteklim našim večerima je bilo dosta zanimljivih tema i e, nama dragi gosti smo ugostili a večeras je naš gost nama dragi brat doktor Zugdija Hasanović i kao što sam rekao govorit nam o moralnim osobinama, osobinama poslanika sallallahu alaihi wa Može samo da fino, udobno se smjestite, da ne mijenjate frekvenciju. Nadam se da vam je toplo, da grijanje radi i da ste obezbijedili sve ono što vam je potrebno, da saslušate do kraja emisiju i da ako vam ostane nešto nejasno, postavite pitanja putem našeg kontakt telefona, a u nastavku emisije ćemo i još nekoliko puta ponoviti. To je bilo što tiče kratke najave. Sad bi ja prepustio riječ nama, dragom bratu, dr. Zudi Vasanoviću, da počne sa izlaganjem. yeah. أنت شافي أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Dragi slušalci Radio Naba, draga braći i sestre, selamu alaikum. Drago mi je što smo večeras zajedno i što je ova emisija dio ciklusa koji govori o različitim aspektima poslanikovi sallallahu alaihi veselam ličnosti pod nazivom Poznaj svoga poslanika. Želio bih odmah na početku pohvaliti sve one koji su osmislili, organizirali i evo realiziraju ove emisije. Jer je ovo, mislim, pravi način na koji muslimani trebaju odgovoriti na različite provokacije, blamiranja i uvrede koji su iskazane na račun našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I u svim drugim situacijama muslimani se trebaju ponašati na ovakav ili sličan način. Bez obzira kako bila nepovoljna dešavanja moramo pronalaziti pravi način, da se odredimo sprem njih, da zlo koje nam serviraju preobrazimo u dobro, da u svemu što se dešava dokučimo i one pozitivne, svijetle momente, a u ovom slučaju to je bolje upoznavanje sa Božijim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem i njegovim uzornim životom, sunnetom. Večera ćemo, ako Bog da, govoriti o vrlinama Božijeg poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. U prvom dijelu pored ćemo vrline Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem sa vrlinama ranijih poslanika alaihimu selam. U drugom dijelu govorit ćemo i o drugim ostalim bitnim karakteristikama Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem. A u trećem iznosit ćemo konkretnije primjer iz koji se vidi kako se poslanik sallallahu alaihi ve sellem odnosio prema svojima sahabima, koliko ih je uvažavao, kako su oni njega cijenili i poštovali, kako se Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem odnosio prema svojim časnim suprugama, kako su one na takav odnos Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem uzvraćale, a onda kakav je bio i odnos Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem prema mladima, o čemu mislim da i treba i posebno govoriti, a naravno kako i Boži poslanik Mohamed sallallahu alaihi ve sellem se odnosio prema onoj najmlađoj populaciji, prema djeci. Ako bi željeli u jednoj rečenici sumirati sve ono što je Boži poslanik Mohamed sallallahu alaihi ve sellem značio kako za svoje, svoju porodicu, svoje sugrađanje, vrijeme u kojem je živio, ali i za svo čovječanstvo od trenutka kada se pojavio na ovoj zemlji, onda mislim da nema ljepše rečenice od Allahu i Đalešanu riječi kada kaže Bismillahirrahmanirrahim وَمَا أَرْسَلْنَاكِ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. I u istinu Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je milost svim svijetovima koji postoji. I sam Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je na takav način o sebi govorio. Po pa jednom hadisu kaže Ja i ejuhen nas innama ana rahmatul muhdat. O ljudi, ja sam u istinu darovana milost. Kao poslanik koji nosi univerzalno razumijevanje posljednje Božje riječi ljudima. Jer Allah Đalešanuhu objavljuje Kur'an, svoju posljednju objavu. Posljednji, posljednje objavljivanje svoje riječi na zemlju. I Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem daje univerzalno razumijevanje, svačanje te Allahu Đalešanuhu riječi a potom tu Allahu Đelešanhu riječ na najljepši mogući način provodi u praksu. I to na takav način po takvim standardima koji će važiti do sudnjega dana. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je to mogao znači i dati to univerzalno razumijevanje posljednje Božije riječi ljudima ali na najbolji mogući način tu Allahu Đalešanu riječ realizirati u praksi i da to važi i da se na to ugledamo sve do sudnjega dana zato što je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nosio najviše duhovne, psihičke, intelektualne, moralne i tjelesne kvalitete koji se nisu mogli naći ni kod jednog čovjeka tokom cijele historije čovječanstva a pogotovo ne tako objedinjeni. Svaki poslanik, čak i prije Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, sa svojim duhovnim, moralnim i ostalim kvalitetima, isticao se iznad svojih sunarodnika, svoga naroda, jer im je bio uzorom i primjerom, jer ga je odabrao Allah Đelešanuh. Ali Božji poslanik Muhammed sallallahu alihi veselem kako su se ti poslanici pojedinačno izdizali i bili iznad svog naroda na isti način Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem se izniže iznad ostalih poslanika o tome bi prvo željeli večeras govoriti Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u jednom hadisu koji prenosi Džaber ibn Abdullah kaši Meseli wa meselu l'anbija ke ređulin bena daren فأكملها وأحسنها إلا مودي على بينه فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا مودي على بينه Hadis na ovakav način prenosi Buhari, bilježi. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kaže ja i drugi vjerovjesnici smo poput čovjeka koji je sagradio kuću, završio je i dotjerao. Osim jednog mjesta za još jedan čerpić. Pa su počeli ljudi da ulaze u nju i dive joj se, a onda rekoši, e da nije samo onog jednog mjesta za čerpić. U Ebu Hureyre u ovoj predaji stoji dodatak fa ena labine, wa ana khatimun nabijin. Ja sam taj čerpić, ja sam taj zasvodni kamen, ja sam pečat vjerovjesnika. Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem završava taj ciklus vjerovjesnika, poslanika i on je taj pečat koji daje boju, ljepotu i cijelom ciklusu. Kada pogledamo Boži poslanike, prije Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Svaki od njih je imao neku od posebno izraženih karakteristika, posebno izraženih osobina. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem posjeduje tu karakteristiku, ali i još većoj mjeri. Sjetimo se, na primjer, Ibrahima sallallahu alaihi ve sellem, alaihi salama, i njegove jačine vjere, njegove duhovne snage. Mislim da nam je taj slučaj svima dobro poznat kada Ibrahim, ali i Selam, dolazi kao mladić svome narodu, poziva ga da vjeruje jednog gospodara, stvoritelja. Boli ga to što je njegov narod obožava razne kipove, pa čak i njegov otac, Azer, učestvuje u tome. I on čak kleše te kipove. I na kraju Ibrahim ali a.s. ne ostaje ništa drugo nego ulazi u to njihovo svetište i sve do jednog osim posljednjeg ruši. A onda kada su to vidjeli njegovi su narodnici i dalopoklonici upitaše ko je to uradio. Pa neko reče mi smo čuli nekog mladića Ibrahima kako ružno govori o ovim kipovima. I onda ga pozvaši. Ibrahim a.s. dođe i kada ga upitaše zašto si to uradio, on reče nisam to ja uradio nego ovaj najveći među njima. A onda oni se začudiše kako možeš tako reći da je uradio to taj najveći među njima kada on i ne može ni da se makne, a kamoli da njih poruši. A onda Ibrahim a.s. reče on ne može ni da se makne ni da bilo šta ni zlo ni dobro doprinese tim sebi najbližima a kako onda može vama dobro ili zlo donijeti i dalo poklonici se malo zbunše ali pošto ne, nisu imali drugog argumenta odluči da Ibrahima ali i Salama unište da ga ubiju interesantno da je to način rješavanja problema svih onih koji znaju da ne zastupaju istinu. Ako ne mogu da se bore silom argumenta, onda se bore argumentom sile. Žele silom, snagom, moću da unište istinu. Šta se dešava? Vatra je bila tolika da nisu mogli tek tako ubasti Ibrahima, ali i salama, u nju nego prave katapulti i onda izbacu Ibrahima alaih salama u tu vatru. Ibrahima sallallahu alaihi wasallam u tom trenutku je pred očitom smrću vidi da je gotovo bačeni u vatru, međutim i tada u takvom trenutku kaže hasbi Allahu anijam al meni je dovoljan Allah i na njega se ja oslanja. Diva li je on oslanac? Diva li on oslanac? I u tom trenutku, kada je smrt sasvim neizvjesna, Ibrahim, alaihi selam, sjeća se svoga gospodara i na njega se jedino oslanja. I šta se dešava? Allah Đelešanu u tom trenutku od te vatre koja sa gorijeva ispaljuje sve što može, i sve što dođe do nje, čini da vatra bude hladna i spasonosna. Ovdje vidimo tu jačinu vjere Ibrahima, ali i salama. Bez obzira na probleme na koje je naišao, bez obzira na očitu smrt, direktno se oslanja na Allaha Đelešanhu i samo od njega traži pomoći tu duhovnu snagu koju primjećujemo kod Ibrahima alaih selama, koja je izražena kod Ibrahima alaih selama, također vidimo kod Muhammeda sallallahu alaihi alaih veselam. Vrlo kratko ćemo proći kroz život Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi alaih veselam i da vidimo ka, kako je on težak život imao, kako je sve probleme u životu imao i kako ih je podnosio. Kolika je njegova duhovna snaga bila. Prije svega Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem odrasta kao siroč. Odrasta bez te osnovne brige, ljubavi, pažnje koju roditelji usađuju svome djetetu. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem odrasta bez toga. Otca gotovo da nije ni znao nikako. Kada se ta mam navikao na krilo majke, na tu brigu, pažnju, odjednom i majka umiri. Njegov djec, Abdul Motali, pokušavamo na najbolji mogući način kako to samo djedovi i nane mogu uraditi, da nadomjesti tu ljubav i pažnju koju je imao i koju daju roditelji. A onda, vrlo brzo, nakon toga, i djed umire. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem odrasta kao siroče bez brige, bez pažnje, osnovne pažnje koju najbliži daju. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem odrasta. Nije ima onih koji će mu sugerisati šta je dobro, ali on zna, prepoznaje dobro i je dobro rati. Zlo uviđa i zla, zla se kon, kloni. I tako odrasta čestit, moralan, fin. To primjećuju i njegovi sunarodnjaci počinju da ga zovu Emino, pouzdanji, povjerljivi. I Boži poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, kada dobiva objavu, postao je poznat u svome narodu kao Emin, kao pouzdan, kao čestit mladić, ali čim počinje da govori loše o njihovim idolima, njihovim božanstvima, kipovima, odjednom situacija se mijenja. Do juče su sve najbolje govorili o njemu, poštovali ga, cijenili, uvažavali, prstom pokazivali na njega. Kako je lijep, kako je čestit. A onda odjednom situacija se mijenja. Sve najgore etikete upućuju Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. On je sihirbaz, čarobnjak. On je zabludio. On je luđak. Pogledajte, zamislite tu situaciju. Do juče ste bili ugledni, poštovani, cijenjeni od svih. Odjednom u toj svojoj sredini, gdje vas najbolje poznaju, bivate izolovani. Šta radi Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem? On se ne predaje. On poziva u vjeru. On je istrajen u tome. Pa ako ne uspjeva u Meki, pokušava u Tajf. Odlazi u Tajf. Jer računa tamo je rodbina, tamo će ga bolje razumjeti međutim doživljava još veće poniženje i protjerivaju ga iz tajfa kamenicama djeca ga gađaju kamencama i obliven je krvlju i krvlju obliven napušta tajf šta radi Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ne tako teškim trenucima on ne proklini vrlo lahko je nude mu se da učini dovu, da prokunije taj narod i da taj narod se uništi. Da nikad ni spomena nema više o njemu. Ali Boži poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam voli čovjeka i razumije njegove greške. I zna s Božijom pomoću polako, polako, odgajanjem da će od tih ljudi sutra biti muslimani. I onda on govori Allah mehdi kao mi fe innehum la jalamu. Bože uputi moj narod jer oni ne znaju. To iste, iste riječi govori i na Uhudu. Kada ga njegovi su narodnjaci napadaju, ranjavaju, Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem na isti način upućuje do Allahu Đalešanu. Šta se dalje dešava? Islam se širi. Hidža je učinjena već odavno ali Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem umeđu vremenu još prije hijđe umrli su mu sinovi a u Medini umiru mu ih čer sva njegova djeca sva njegova djeca osim Hazreti Fatimi umiru prije njega u ovoj našoj sredini u kojoj živimo jedino roditelji razumiju tu bol, tu patnju kada ostanu bez jednog djeteta. Vidjet ćete među, u našem komšiluku među nama ljude koji zbog svojih sinova i čeri koji su izgubili u ovom ratu ne mogu više normalno da živi. Za njih je ovaj svijet umoro. Oni živi u sasvim drugom svijetu. Za njih nema više radosti, nema sreće, ono za što su oni živjeli, čemu se nadali, to je prekinut. Kako Boži poslanik Mohamed sallallahu alihi veselem posle svega ovoga, kako se on ponaša? Džerir bin Abdullah prenosi, kaže, od kako sam primio islam, nikada nisam vidio Božijeg poslanika Mohameda sallallahu alihi veselem, a da nije imao osmijeh na licu. To je dokaz duhovne snage koju je imao Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Vrlo teško u jednom ljudskom životu se mogu sabrati sve te poteškoće koje je imao Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. I on nikada nije klonuo duhom. Džeri Ribir Abdullah prenosi nikada nisam vidio Božji poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem a da nije bio nasmijan. To govori o snazi njegovog duha. Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je koristio svaku priliku, svaki trenutak da se sjeća svoga gospodara. Noći je provodio i baditu, poznat je slučaj, kada koji prenosi Hazreti Aisha u kojim spominje da je Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem toliko i bade činio, toliko klanjao noć da bi mu noge oticale. Pa da, kada pita Božji poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sellem, zašto to činiš? Zašto toliko ibadetiš? Pa Allah želešanuhu ti je sve tvoje i ranije i kasnije grijehe oprostio. A Muhammed sallallahu alaihi sellem, osjećajući radost u tome, ne osjećajući bol ko, za koljene, kaže, pa zar da ne budem zahvalan rob Allahu Đalešanu? Pa zar baš na tim blagodatima, na, tom, na tim oproštenim grijesima i ranijim i kasnijim, da ne zahvaljujem Allahu Đalešanu. Dalje, kada posmatramo druge poslanike, primjećujemo recimo da je upečatljiva kod Musa alihi salama odvažnost. On dolazi najvećim silniku tog vremena, pa može se komotno govoriti u, u povijest čovječanstva, faraonu. Bez obzira što taj faraon u potpunosti kontroliše sve, drži njegove su narodnike u ropstvu, Oža, ostavlja u životu koga hoće, u smrći, u koga hoće. Radi sa njima što god hoće. Musa, alihi salam dolazi takvom silniku, takvom faraonu i kaže mu to što se ti predstavljaš za Boga neuzubillah, to nije tač. I moj i tvoj gospodar je Allah. I tražim od tebe da pustiš moj narod ispod svoje vlasti. Pogledajte te odlučnosti kod Musa alihi selama vrlo lahko je se moglo desiti da istog trenutka Musa ali i selam zajedno sa svojim bratom Harunom izgubi život. Toga je bio i svjestan i Musa ali i selam. Ali on je odlučen, on je hrabar jer zastupa istinu, jer se bori za istinu i to mu daje snagu i odlučnost. Na isti način Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem postupa u različitim situacijama. Sjećamo se samo jednog trenutka, također veoma poznatog, kada Boži poznanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem počinje pozivati i veliku utjehu mu čini njegova supruga, časna Hazreti Hatidža i njegova amidža Ebu Talib. Ebu Talib čak mnogi idolopoklonici pokuš, e, ustručavaju se da Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem javno vrijeđaju i smijavaju jer znaju iza njega stoji Ebu Talib koji je ugledan, koji je poštovan, koji je cijenjen, koji je bogat, koji je moćan. I u tim trenucima pozivanja u islam odjednom dolazi jedna delegacija i poklonika Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i govorimo da to što je krenuo s čime je počeo da nije u redu. Ako je to bolest koja ga je spopala, oni će sva svoje, sva, su, svu svoju imovinu dati da ga izliječi. Ako želi vlast, ako je to iskazivanje želje za vlašu, da ćemo vlast, pa će biti vođa svih njih. Ako želi bogatstva, da će mu, pa će biti najbogatiji od njih. Ali samo da se kloni toga što je pokrenuo. I šta radi Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem? Čak je upitno i da li će ga njegov amidža Ebu Talib i dalje podržavati ili će jednostavno zato što i sam idolopoklonik poklonik ostati uz ostali svoje sugrađane. Bez obzira na sve to, bez obzira na tako veliki rizik, Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem odlučno kaže kada bi mi dali sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku, ja se ne bi odrekao ove zadaće za koju me odabrao Allah Đalešanu. Nakon čega Ebu Talib daje mu podršku i štiti ga sve do kraja svoga života. Također, kada pogledamo druge Božije poslanike, primjećujemo i druge velike, značajne, lijepe vrline, lijepe karakteristike. Ispominjemo samo nekoliko njih na kraći način. Poznato nam je za Juba ali i Selama i kako, u kakvom je on stanju bio i kakvoj situaciji je bio. Da je u jedno vrijeme imao veliku porodicu, veliku imovinu, da je bio veoma ugledan, poštovan, a onda dolazi iskušenje Allaha Đelešanuhu i polagano i jedno po jedno nestaje. Odjednom svoj stoku koji je imao polagano počinje da umire dolazi i do njegovog potomstva, njegovih sinova i kćeri, njegovih supruga i jedno po jedno umiri. Ejub alaihi selam to crpljivo podnosi. Svi ga napuštaju jer i on sam počinje da pobolijeva. Jedino uz njega ostaje njegova žena Rahma. Svi su ga napustili, svi su ga ostavili, ali on i dalje je crpljiv i zahvaljuje Allahu Đalešanu. I na kraju, kada se dokazao postojanim čvrstim u tom iskušenju, Allah Đalešanu u postepenom mu sve vraća. I zadobiva imovine i više nego što je imao. Zadobiva veće potomstvo nego što je ranije imao. I biva zdrav, srećan sa svojom poricom. Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem od početka svoje misije, od početka svoje zadaće, od početka poslanstva na različite načine biva proganjan, biva šikaniran. Ali Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nosići onu duhovnu snagu koju mu je Allah Đelešanu podario, to lahko, lahko prebrođava. Sjetimo se samo jednog slučaja. Kada jedan od ashaba, Habab ibn al-Aret, dolazi Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, a on, kako kažu, kako prenosi biografi, prenosioci, je bio naslonjen na Kjabu. I Habab ibn al-Aret sav u afektu zbog teške situacije u kojoj se muslimani nalaze, mnogi od njih proganjaju, mnogi su, neki od njih su čak i ubijeni zato što slijede islam i zato što su napustili svoje božanstva koja se ranije obožavali. Habab ibn Arate dolazi Božijom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam u takvom stanju i kaže mu Ela te stensiru lena, ela ted ullaha lena. Zar nije ćeš tražiti pomoć za nas, zar nije ćeš moliti Allaha Đalašanu da nam pomogne? a onda Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam govori jesu, ovo su teška vremena u kojima mi živimo a kao Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da govori i o našem vremenu i o našim prilikama teška su i ovo vremena u kojima muslimani živi ali kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa wasallam habab imil arat U prijašnjim narodima, prije vas, bilo i onih koje bi, kojima bi iskupali u zemlji rup i jamu, pa bi stavili u tu jamu, a onda bi uzeli testeru i rezali glavu i njihovo tijelo na dva dijela. I to ih ne bi odvratilo od njihove vjeri ili bi drugi opet češljali željeznim gvozdenim češljevima razdvajajući meso i kosti. Ni to ih nije odvratilo od njihove vjere. A onda Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kaže Wallahi, la yutim menne hazel emre hatta jesire rakibu bin san a ila hadra maut la je hafu illa Allah au izi ibe ala ga nemih. Walakin nekum testađilu. Tako mi Allaha, ova misija, ova zadaća koja je pokrenuta, završće se, okončeće se na najljepši mogući način. Tako da će jahač, između ostalog, ići iz Sanje do mauta, ne bojići se na tom putu nikoga drugog sem Allaha i vuka za svoje stado, ali vi požurujete. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je svjestan ako želimo postići velike rezultate, oni se ne mogu postići preko noći. Brojne poteškoće moramo proživjeti, moramo kroz njih proći da bi znali cijeniti to čemu težimo. Također kada govorimo recimo o Sulejmanu ali Salamu, karakteristična je za njega razboritost, pronicljivost i mogućnost da prodire i ona teška pitanja, teške situacije u koje drugi nisu mogli pronići. O jednom takvom slučaju prenosi se hadis u kojem se kaže da su neke dvije žene se sporile pred Avudom, ali i salamom, ocom, Sulejmanovim, ali i salam, o tome čije je dijete vuk pojao. Imali su dvoje djece kraj sebe, čuvali uza se i onda je došao neki vuk i zgrabio jedno od te djece i onda svaka od njih govorila da je to dijete koje je živo ostalo, da je njeno. Kada ih je sasušao Davud Ali Isela, presudio je da to dijete pripadne starijoj. Nakon toga su došli kod Sulejmana alaih salama, gdje nisu bile zadovoljni presudom i Sulejman alaih salam kaže dajte mi nož i ja ću vam to na fin način presuditi. Ja ću to dijete koje je preostalo raspoloviti i svaka će imati dio tog djeteta. A onda u tom trenutku mlađa žena reče zavapi, dadni ga njoj, samo ga nemoj sjeći. Na osnovu te reakcije Suleman Ali Selam vidje da je u stvari to majka i da to dijete njoj pripada. Dalje, za Jakub Ali Selama je karakteristična samilost. On gubi svoga sina Jusufa Ali Selama, ali kaže Innama ešku besi vahuzni ila Allah. Ja svoju tugu i svoj jad jedino mogu iskazati Allahu Đalešanu svome gospodaru. Za Ismaila ali i Salama karakteristična je predanost, poštovanje autoriteta starijih. Zadržat ćemo se još samo na ovom detalju vezano za Ismaila ali i Salama i sjetiti se čednosti Jusufa ali i Salama. Ismail alaihi U Smajlu alaih salamu dolazi njegov otac Ibrahim i kaže O sine moj, ja sam usno vidio da treba da te žrtvujem. Pa šta ti misliš? Pogledajte te situacije i prenesimo to u naše podnjeblje, u naše vrijeme. Otac dolazi svome djetetu i kaže sanjao sam da treba da te zbog mojih ideala, zbog onoga što ja osjećam da je vrijedno, treba da te žrtvuje. Kako bi djeca reagovala? Najmanje što mogu urati jeste samo da se okrenu i da kažu pa to je absurdno, to je nelogično. Kako se mogu takvi zahtjev postavljati? Kako otac može to djetetu svome postavljati? Drugi bi dječak, dijete, sin, kćirka, koji, bi, koji žele se i konfrontirati i objašnjavati određene stvari, onda upitale oca, pa babo, pa pogledaj, pa ti isto sanjao, pa svako svašta sanja. Po pa u krajnjem slučaju sačekaj, možda će ti nasnu i usnu još nešto drugo doći. Da ne govorimo o onima koji bi se usprotivili i ne daj Bože napali na svoga oca i svoju majku. Šta u takvoj situaciji radi Ismajla Lisela? Svjestan da dobro, dobro, samo dobro dolazi od njihovog gospodara, od Allaha Đelešanu. Svjestan da mu njegov roditelj želi samo dobro. Ismajla Lisselam kaže, čuveni je poznati riječ, if al ma tu mer se te džidun inša Allah mine sabiri. Ja ebeti, oče moj, a radi ono što ti se naređuje, vidjet ćeš ako Bogda da ću biti od onih koji su strpljivi. To je primjer poštovanja koje trebaju djeca da imaju prema svojim roditeljima. To je primjer kako treba izgrađivati autoritet starijih kod naše djeci, kojeg nažalost ima sve manje i manje ili možemo skoro reći da ga nema. I na kraju, kada su pitanje ove karakteristike ranijih poslanika, da se prisjetimo samo i Jusuf Ali Salamove čednosti. Bio je mlad, lijep, zgodan, sa svim lijepim karakteristikama poželjnim za mladog insana. I u takvom stanju, u takvom dobu, u takvom vremenu dolazimo žena kod koje on biva, kod koje živi, poziva ga na blud. Nudi mu sve. A šta Jusuf alaih selam govori? Kale rabbi sirno je habu ilaije mi majed uneni ilaih. Gospodar moj, u istinu i zatvor i hladna tamnica, meni je draža, meni je ljepša, meni je milija od onoga na što me one pozivaju. Ovo su samo glavnije karakteristike koje, imao Božiji koji su imali ranije Božiji poslanici. Sve ove karakteristike imao je Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i u daleko većoj mjeri. Poštovani slušatelji, upravo ste čuli prvi dio izlaganja našeg gosta, doktora Zuhdije Hasanovića. Naš kontakt telefon 062 215 541 je delje otvoren za vaše pozive. Možete nas u stvari za vaše poruke možete slati uh, pitanja putem SMS-a. Pristigla su par vaših pitanja, uh, s tim da <clears throat> većinu pitanja koja su pristigla nisu vezana za temu, uh, kao što smo kazali i proteklih večeri, i uh, sad ćemo kazati da ova pitanja koja su pristigla, da ćemo iz njih odabrati samo ona, prvenstveno ona koja su vezana za temu, a ostala uh, ako ostane vremena ćemo i na njih odgovarati 062-215-541 je naš kontakt telefon pa možete i dalje slati vaša pitanja ovo je bio prvi dio nakon kratke pauze jedne je mi ćemo nastaviti dalje poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru. Poznajemo li dovoljno posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Upoznajmo svoga poslanika. Upoznajmo svoga poslanika. I poštovani slušatelji, kao što smo i obećali nakon jedne ilahije, mi smo opet tu s vama. Iskreno se nadam da smo nakon ovoga prvog dijela u najmanju ruku se zamislili nad, što kaže našom sudbinom i onako kakvi smo mi. Inša Lutala, ostalo je još dosta toga se kaže i e, kao što sam rekao, kad se završi večerašnja emisija, sigurno ćemo imati dosta toga da sumiramo i da sami sebe analiziramo i uporedimo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i sa drugim poslanicima kako su oni postupali u određenim situacijama. Ko se možda tek sada uključio, samo da kažemo da je večerašnja naša tema moralne osobine poslanika sallallahu alejhi ve sellem i e, tome slično e, doktor Zuhdija Hasanović je naš gost i u drugom dijelu će nam nastaviti kazivanje o ovoj temi. Bojdemo. Kada se govori o osobinama Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem koje su kod njega dostigle vrhunec i u najvećoj mjeri su bile zastupljene komotno se može reći u odnosu na sve druge ljude u povijest čovječanstva onda možemo razlikovati one urođene osobine koje je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem zadobio samim svojim rođenjem i na stečenje osobine za koje je imao pretpostavke i na koje je utišao, uticao da se razviju na najbolji mogući način. Među onim urođenim osobinama s kojima je Boži poslanik Mohamed sallallahu alaihi ve sellem rođen, između ostali spominje se savršenost njegove tjelesne konstitucije. Interesantno je navesti taj detalj koji, koji govori o toj ljubavi koji su kroz sva stoljeća iskazivali muslimani prema svom Božijem poslaniku, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da je svaki detalj koji se odnosi na njegov život, na njegovo biće, pa i na sve tjelesne osobine, njegov tjelesni izgled, u potpunosti zabilješen. Svaki detalj, kako je lice bilo Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem sačuvan i o tome su napisana brojna djela. Uglavnom, ona su poznata pod nazivom Šemail. Vrline Allahovo poslanika. Jedna od njih je i od imami Tirmizije koja je prevedena na naš jezik, a to je uradio naš Husein Efendija Omer Spajić. Svi oni koji želi da do detalja saznaju kako je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem izgledao, kakva je njegova kosa bila, kakav je njegov nos bio, oč, to mogu saznati u potpunosti iz tih dijela. Kada se govori o toj tjelesnoj konstituciji Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, interesantno je spomenuti da je i potom je bio iznad ostali svojih sunarodnika. narodnika. To je čak bio i razlog da je jedan od njegovih Kureševića također, njegovih saplemenika, došao kod Božije poslanika Muhammeda sallallahu alihi veselem i želio se pohrvati sa njim. Poznat je pod imenom Rukana. Inače je bio poznat kao hrvač, kao snažan čovjek. I Božji poslanik Muhammed sallallahu ve sellem je u početku izbjegavao, a kada je ovaj bio uporen i kada je rekao, ako me uspiješ oboriti, ja ću primiti islam, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je pristao. Pohrvali se i Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je uspio da ga obori. U tom trenutku, nakon što se završeno rukana, se podiže i kaže Ešhedu enneke sahir. U prvi mah nije mogao da odmah da kaže da svjedoči da se radi o Božijem poslaniku, nego kaže svjedočim da ste još uvijek mađončar. Znači, neki na čudan način si to uradio. Meni ne shvati, meni ne objašnjim, ali ja u to ne mogu da proniknem. Međutim, interesantno, Rukana je nakon toga ipak primio Islam. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi veselam se odikao po lijepom izgledu, po ljepoti svoga izgleda. Kada su ga njegovi ashabi opisivali, jedan, ga, jedan čovjek je upitao, kaže, da li je njegovo lice bilo oštro poput sablje? A ashab odgovara, ne, nego blistavo poput mjesece. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je posjedao snagu intelekta, zdravo i duboko rasuđivanje. Imao je snažna osjetila. To je čak bila od njegovih posebnih odlika, karakteristika, da je mogao prati iza sebe na isti način ono što se dešava kao i ono što je bilo ispred njega. Imao je odmjeren i uravnotežne pokret, imao je časno porijeklo, dostojanstven narod i posebno cijenjenu rodnu grudu koja se i u Kur'anu Zimušan na takav način spominje. Kada govorimo o stečenim osobinama Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, možemo reći da je posjedao izuzetnu duhovnu snagu o kojoj smo već govorili. Da je posjedao znanje i ono što je objavom dobio, ali i ono znanje koje je stekao svojim intelektualnim pregnućem, naporom. Na takav način, da je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem na osnovu objave koja mi je dolazla i na osnovu svog razumijevanja te objave, te Allahu i Đalešanu riječ, ponudio program života koji obuhvata sve svere ljudskog života i koji je aktuelan, svjež i nov kako u njegovo vrijeme, tako i dan danas. Bitno je samo proučavati razumijevati na pravi način te preporuke, sugestije i naredbe Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i dan danas mi možemo na najljepši mogući način ustrojiti svoj život, život svoje poruci i život društva u kojem živimo. Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je posebno krasila iskrenost. Iskrenost znači biti iskren, na taj način da se govori istina, cjelovita i to s iskrenim namjerama. Svima nam je jasno kakav bi to komplikovan život bio ako u njemu ne bi bilo istini, ako bi svako svakoga obmanjivao, svako svakoga lagao. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je cijelog svog života i prije i nakon dobivanja objave, uvijek bio iskren. Pa je karakteristično za Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sellem da je se volio šaliti, ali čak i u šalije uvijek istinu govorio. Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi sellem je bio blag. To je jedna od njegovih osnovnih karakteristika. U Kur'anu Azimu Šanu se za njega kaže Bismillahirrahmanirrahim Febi ma rahmeti min Allahi linte lehum Velau kunte fazzan galiza al kalbi lan faddu min havlik Allahum djelešanuhu milošću si blag i milostiv prema njima a da si grubog i osorog srca bio on bi se razbježali od tebi To je osnovna karakteristika Božije poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem uvijek kada je to moglo i kada su okolnosti dopuštale, on je bio blag. U onim situacijama kada su počinjeni određeni greške, propusti, Boži poslanik Mohamed sallallahu alaihi ve sellem se znao i na ljuti. Također, jedna od temeljnih njegovih karakteristika sallallahu alaihi ve sellem bila je pravednost. Pravednost Tu je pravednost pokazivao prema članovima svoje porodice. Posebno prema suprugama nastojao je u svemu da bude pravedan prema njima, a onda posebno prema svojim ashabima. Također, ono što se ističe kod Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem jeste zuht – da nije žudio za ovim svijetom. Veoma je skromno Muhammed sallallahu alaihi ve sellem živio. Skromno se oblačio i veoma malo jeo. A iša radi anaha prenosi da se Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem nikada nije zasitio. Njegova porodica bi čak i po mjesec dana živjela samo o hurmama i vodi ne bi ložili vatru uopće. Nikada nije tražio posebnu hranu, niti je iskazivao želju za posebnu hranu. Čak, vrlo često, ako bi mu hranu donijeli, on bi jeo, a ako ne bi ništa bilo, on bi jednostavno zapostio. Jednom je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ležao na hasuri, i ashabi koji su bili tu prisutni, kada je on ustao, vidjeli su tragove te hasure na njegovim barek leđima, pa su neki od njih se i rasplakali. Ti si najodabraniji, Allahu Đalešanuhu, rob. A tako se mučiš, a oko tebe su silnici, vladari susjednih država koji uživaju u svemu i svačemu. A Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je na to rekao, a šta ja imam s ovim svijetom? Bio je skroman i ponizan. Posjećivao je siromašni, sjedio s njima. Odazivao se i na poziv i robova. U njegovo vrijeme još uvijek je bio robovlasnički sistem. Još je bilo robova. Sjedio bi među svojima sahabima tamo gdje bi se red završavao. Nije imao zasebnog mjesta, niti je tražio da mu se posebno mjesto odredi. Vrlo često bi čak govorio kako to prenosi i Omer radijallahu anhu. La tutruni kema atretin nesa rebnem nerim, fe inema ena abduh, fakulu abdullah wa rasuluh. Često bi govorio, nemojte mu uzizati kao što su Israilćani, uzdizali Isa ali i salam, kao što su kršćani uzdizali Isa ali i salama. Jer ja sam samo Allahu Đelešanu Hurob. Recite, ja sam Allahu Đelešanu Hurob i njegov poslanik. Jednom prilikom kada mu sebu u Hurire nudi da mu ponese robu koju je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sellem kupio u čaršiji, Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi veselam mu govori, vlasnik je najpreči da nosi svoje. Uvijek je, kada je to trebalo i kada je postojalo opravdanje za to, praštao. Naravno, onima koji su to zaslužili. U vrijeme oslobađanja Mekije okupljenim sugrađanima koji su ga prije osam godina najgore način šikanirali, ponižavali na kraju, bio primoran i hijđu učinti zbog toga, poslanik sallallahu alaihi ve sellem se obraća riječima. Šta mislite da ću raditi s vama danas? A oni odgovorše, ti si plemenit i plemeniti je lozi. Tada poslanik sallallahu alaihi ve sellem reče, reći ću vam kao što je Jusuf alaihi selam rekao svojoj braći, ja vas danas neću koriti. Idite, slobodni ste. Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je bio izuzetno darežljiv. Džabir radijallahu anhu prenosi da nikada od Božije poslanika sallallahu alaihi ve sellem niko nije ništa tražio, a da to nije dobio. Dešavalo se čak kada bi neko tražio nešto od Božije poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a on ne bi imao toga kod sebi, da bi to mi je rekao da odje do pijace i kupi to što mu treba, a da će on, Boži poslanik, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kada mu bude mogao to platiti. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je bio izuzetno hrabar. Hazreti Alija prenosi da bi se oni, kada bi borba rasplamsala, štitili Božijim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem i niko nije od njega bio bliži neprijatelju. Poznati su različiti slučajevi gdje se jasno pokazivala hrabrost Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Poznat je slučaj u bitci na Huneinu. Kada je muslimane zavladala panik, bez obzira na njihov broj, kada su počeli da bježe na različite strane, u tom prvom trenutku, najbitnijem trenutku, Božji poslanik Muhammed sallallahu alihi veselem glasno, a njegove riječi još glasnije prenosi njegov Amđa Abbas, govori, ane nebi la kezib. Ja sam vjerovjesnik, nema laži, a nebno Abdul Muttalib. Ja sam sin, ja sam potomak Abdul Muttalibov i taj harabri glas, jaki glas Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem vraća muslimane i oni se vraćaju u borbu. S druge strane, Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je bio stiden. Ebu Sejid al-Hudri radijallahu anhu prenosi da je Božiji poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio stidljiviji od djevice, od mlade, od djevojke u svojoj odaji, po svojim šatorom, pod svojim velom. Ako mu nešto ne bi odgovaralo, to bi mu se odma na licu primijetilo. Kada god bi čuo za nešto ružno, nikada Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ne bi imenovao osobe koji to čine, nego bi uvijek uopćeno govorio. Šta je to tim ljudima, pa tako i tako radi? Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je bio dostojanstven. Hazreti Alija prenosi da je Božji poslanik sallallahu alaihi ve sellem tako izgledao da bi onaj koji bi ga po prvi put vidio osjetio strahopoštovanje prema njemu. A onaj koji bi se s njim duže družio, zavorio bi ga. U jednom hadisu koji prenosi Ebu Mesud se kaže – أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له هبن عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد Kaže بوشي poslanik Muhammed sallallahu alaihi عليه وسلم kako to prenosi Ebu Mesud Ukba ibn Amr, da je neki čovjek došao vjerovjesniku sallallahu alaihi veselem i razgovarao s njim. Pa se taj pridošlica, taj čovjek koji je došao pred poslanika sallallahu alaihi veselem, počeo tresti od straha. Tada mu poslanik sallallahu alaihi veselem reče, smiri se, nisam ja nikakav vladar. Ja sam sin ženi koja je jela na suncu osušeno meso. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je kao što je to i kao što smo i naveli Džeri Ribna Abdullah govorio da je vrlo često gledao na licu Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem osmijeh. Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je bio raspoložen. Volio se čak našaliti, ali nikada time ne bi povrijedio nikoga. Kada bi se neke interesantne stvari desile, također Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bi ih popratio osmijehu. Takav je slučaj u bitci Zatu Sulasel kada je Amr ibn As poznati je vojskovođa zato što je u noći polucirao takav uzeo tejemom i predvodio svoje suborce u namazu. Kada su to prenijeli Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sellem i Božiji poslanik Muhammedu sallallahu alaihi sellem ga upitao zašto je to uradio, kako može džunup klanjati drugima. Amr ibn As je odgovorio ja sam čuo da je Allah Đelešanu rekao odnosno u Kur'anu azimu šanu stoji la tulku vjejdijekum ila tehluke. Nemojte se svojim rukama bacati u propast. Ja sam se bojao da mi se šta ne dogodi i ja sam tako postupio. Na ove riječi Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem samo se nasmijao. Zahvaljujući ovim i ovakvim vrlinama Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi veselam, o kojima smo samo o nekim govorili od njih, Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je uspio odgojiti moralne, duhovno i psihičke jake pojedince, aktivne u privatnom i javnom životu, sjediniti razdvojena srca, pomiriti zavađeni, ujediniti u jedno rascepkane plemenske vojske i stvoriti jaku državu koja će za vrlo kratko vrijeme, za svega nekoliko godina, poraziti najveće svjetske sile, Bizantiju i Persiju. أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى إلهي صرت في ظرف عصيب فاكشف البلوى فيا ربي أنا عبد Poštovani slušatelji, kao što ste čuli u ovome drugom dijelu, bio govor o vrlinama poslanika sallahu alaihi sellem. Sigurno možemo iz ovoga dijela uzeti dosta pouka i dosta onoga što nam može koristiti, jer sigurno svako od nas ima nešto što treba doraditi, nešto gdje smo slabi, a ako ne znamo, ne, ne možemo to kod sebe ne ispraviti. Ovo je idealna prilika da saznamo kako je Allah poslanik sallahu alaihi sellem radio, kako se ponašao u određenim situacijama, koje su to bile njegove vrline, tako da pokušamo mi da sve te stvari usaglasimo sa onim što je ispravno. 062-215-541 je naš kontakt telefon. Vaše poruke i dalje pristižu putem ovoga broja. Mi ćemo nastaviti odmah dalje, nećemo praviti pauzu, pošto imamo još neki 15 minuta do isteka da kažem regularnog dijela emisije pa ćemo vidjeti ćemo li šta produžavati e, još jedan dio i onda ćemo inšalotala ostaviti prostora za vaša pitanja Na kraju želio bih samo istaći još nekoliko detalja, iako naravno o životu Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem se može mnogo toga govoriti i mnogo toga reći. Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je u svakom dijelu svog života, bilo koji aspekt njegovog rada, života, da posmatramo, bio uzor. On je uzoran suprug, on je brižan roditelj, on je odan i iskren prijatelj, on je korektan komšija, vispren ratnik, sposoban i mudar državnik. Sada ćemo kroz nekoliko hadisa Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem o svakom od ovih aspekata njegovog života reći poneku riječ. Kada je u pitanju njegov odnos prema ashabima, Boži postanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je svakom od svojih ashaba pokazivao toliko pažnje, toliko pažnje, toliko ljubavi, da je on smatrao da je on najdraži Allahovom postaniku. Imao je vremena za svakog od svoga ashaba. A onda kada bi neki od tih ashaba koji su se tako osjećali, da njih u istinu Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem najviše voli, onda kada bi oni upitali Boži poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem o tome, onda bi im u istinu rekao, najdraža mi je Hazreti Aisha, a od ljudi najdraži mi je njen otac. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem želi da svaku situaciju u kojoj se nađu ashabi, da im skrini pažnju na islamske, islamske principe, islamska načela vjerovanja, ponašanja. Gdje god se nađe Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem im govori kako se kao muslimani trebaju ponašati. Jednom prilikom prolaze pored dva mezara Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem im govori svojim ashabima koji su tu bili. Yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Kaže ova dvojica koji se nalazi u ovim kaburama se kažnjavaju, ali ne kažnjavaju se zbog nekog, nečega velikog. A onda odjednom Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kaže Bela, kjane ahaduhuma la jestetiru min bevli, wa kjane aharu jemši bin nemime. Naravno, jeste ipak to je veliko. Jedan od njih je prenosio tuđe riječi od jednog do drugog, želijeći da napakosti je, želijeći da izazove zlo među ljudima, da naruši dobre odnose među ljudima, a drugi se nije čuvao urina, nije čuvao mokreći. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem na taj način skreće pažnju svojima sahabima na ogavnosti i postupak. Drugom prilikom Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ulazi na pijacu. Gleda, posmatra kako se ponašaju trgovci, kupci i u jednom trenutku zavlači svoju ruku u pšenicu i osjeti vlažnost. Pita vlasnika, pita eh, prodavca, šta je ovo? A on kaže, esabethu se mao ja rasulallah. Pa Boži poslanik je pokisto, pa je zato mokro kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dobro. Znači, može se neke nepredviđene stvari desiti, objektivne stvari, problemi, desiti čovjeku. Ali, efela džaltehu fevokata am, kejte rahu nas. A zašto onda tu pšenicu koja je mokra, koja je takva kakva je, nije se stavio na vrh da i ljudi vide mengašena felise minna. I onda Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kaže ko nas vara na bilo koji način, ko nas obmanjuje, taj ne pripada nama. Ne može se smatrati muslimana. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je posebno žestoko reagirao ako bi neko zloupotrebljavao vjeru ili na pogrešan način je razumijevao i predučavao drugima. Jednog dana, jednog jutra dolazi jedan ashab Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i kaže doista Boži poslaniče ja skoro da ne dolazi na namaz na sabah, na, na sabah namaz zato što taj ima tako dugo i dugo uči Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem se tada žestoko naljutio i onda kaže doista među vama ima oni koji razgoni Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem svu ljubav su pravednost pokazuje ne samo ashabima, ne samo kada nastupa kao Boži poslanik vani, u džematu, u društvu, nego također kada se nalazi i u svojoj kući, u svojim domovima, u sobama svojih časnih supruga. On je blag, on je željan da pomogne svojim suprugama i to u istinu i čini. On je pravedan, svakoj supruzi je odredio posebnu noć i on to praktikuje i on je to dosljedno provodi i tek kada obolijeva pre svoju smrt onda moli ostale supruge da mu dozvole da bude u sobi Hazreti Aiše da se ne premješta iz sobe u sobu Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je pravedan prema svakoj od njih blag je prema njima nikada kako to prenosi Hazreti Aisha, Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nije tjelesno kaznio ni jedno od svoje djece sluga ili bilo koju od svojih žena. To pokazuje kako treba musliman da se ponaša prema svojoj suprosi. Kako treba da se ponaša prema svojoj obitelji, prema svojoj porodici. Biti blag, izvršavati svoje obaveze, razumijevati potrebe svoje djece, ali naravno uvijek sankcionirati negativno ponašanje na različite načine, ali tjelesna kazna, tjelesna kazna ipak dopuštena, ali posljednja kazna ili posljednja mjera koja je inače dopuštena kod roditelja. Interesantno je da kada se govori o časnim suprugama Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i one su također bile uzorne u svakom pogledu. Ali i kod njih je nekada došlo do izražaja neke one ljudske karakteristike, nešto što, što, što im zasmijeta. Pa navešemo jedan slučaj koji se vezuje za Hazreti Aishu, za koju se zna da je bila i mlada i lijepa i pametna jedina djevojka koju je ženio Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. I jednom prilikom, kako to ona sama prenosi, kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, nikada ne bi izašao na vrata kuće, na vrata tije sobe, a da ne bi spomenuo Hazreti Hatić. I kaže, meni je to jedno izazvalo ljubomor. I ja sam odmah rekla Božijem poslaniku, zašto Boži postanjiče tako spomniješ i tako često je spomniješ tako je e, puno voliš a Allah Đelešanuhu ti je dao bolju od nje a kaže sama Hazreta Iša to prenosi Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem se tada toliko e, naljutio, rasrdio. Kaže da mu se kosa na glavi podigla. Kaže ne, tako mi Allaha. Allah Đelešanuhu mi nije dao bolju od nje. Ona me je zaštitila kada su me svi drugi napustili. Ona me u mene povjerovala kada su me svi proganjali i poricali. Ona mi je i svu djecu izrodila. I kaže Hazreti Aisha, ja se nakon toga nikada više nisam usudila da bilo šta kažem ružno o Hazreti Hatići kada je u pitanju odnos Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem prema mladima. To je posebna tema i o tome im se također mnogo, mnogo, mnogo moglo govoriti. Dovoljan je podatak da bi se razumjela situacija u kojoj živi Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, komu se odaziva. Kada kažemo da je među 40 ashaba koliko je bilo do konca četvrte godine pozivanja u islam, da je od tih 40 ashaba 18 njih bilo u stvari mladića u dobi od 20 do 30 godina. U stvari, prvi sljedbenici Božije poslanika Muhammeda sallallahu alihi veselam su bili mladići. I u stvari, sav teret i hijđre i svi bitaka za islam u stvari mlade osobe su podijele. I Boži poslanik Mohamed sallallahu alihi veselem nikada to nije njima zaboravio. Vrlo mlade osobe je aktivirao i postavljao im i davao im za značajne zadatke i značajne položaje. Poznato je, recimo da je Ataba ibn Esida, koji imao svega 21 godinu, postavio za prvog guvernera načelnika Mekke. Također u samo Ibne Zejda je postavio za vojskovođu kojima su bili svi najstariji ashabi kada je Usame imao svega 18 godina. Moaz ibn Džebel također vrlo mlad odazi u Jemen. To su primjeri iz koji se vidi koliko je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pridavao pažnje mladim osobama. Međutim, Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je znao tu energiju, snagu koju imaju mlade osobe, ali je znao isto tako da njim, njih treba nadzirati, da njih treba upravljati, da bi tu energiju potrošili na pravi način. Sada ćemo iz dva slučaja koje se vezuju, oba slučaja se vezuju za Usamu ibn Zaida, vidjeti kako je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nekada vrlo žestoko, vrlo rigorozno kažnjavao određene e, prijestupe mladih ljudi. Usama ibn Zaid je u stvari sin Zaid ibn Harise, štićenika Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, onog poznatog roba Hazreti Hatidje koji je ostao uz Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ostao je uz Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. I onda kada ga je Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem oslobodio i kada su mu došli i babo i Amidža tražeći od Božjih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da ga otkupi i da bude slobodan da ide sa njima. A on je rekao ne, ja želim ostati uz Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte samo, i samo u ovog slučaja se vidi kako se Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam odnosio prema svojima sahabima. Dražiji mu je biti i ostati uz Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nego vratiti se svojoj poruci. Zbog toga je Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam volio Zaidu. Zbog toga je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem posebno volio i Usamu. Često bi za Usamu rekli da je u stvari miljenik Boži poslanika Muhammed alaihi ve sallam. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem se sa njim rado igrao, zabavljao. Volio ga je. Međutim, Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kada Usame napravi određene prekršaje, Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ga kritikuje. Usame ibn Zeid odlazi u jednu bitku, vraća se iz nje i onda odjednom ashabi poče, počeše govoriti da je Usame napravio belaj. Već kada je e, bitka bila dobivena, Usame je došao kod nekog čovjeka, idolopoklonika, podigao sablju želeći da ga ubije u smrti kao svoga neprijatelja, Međutim, u tom trenutku taj čovjek je izgovorio kelmi šehadet, ašhadu an la ilaha illallah, wa ašhadu anna Muhammad abduhu wa rasulu. U same, bez obzira na to, bez obzira na taj šehadet, kelmi šehadet koji je izgovorio taj čovjek, ubija tog čovjek. I onda Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sellem ga pita jesi li to ti uradio nakon što je on izgovorio kelmi šehadet? Kaže Boži poslaniče, jesam ali on je to uradio i izgovorio te riječi samo da bi se spasio smrti. Kaže, Boži postanik, jesi li to ti uradio nakon što je izgovorio Kermije Šahade? Kaže, jesam. Ali kaže, to je iz licemljenje pobuda. A onda ga pita Boži postanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, jesi li ti rasporio njegovo srce da vidiš iz kakvih je pobuda on to uradio? Da li je iskreno ili nije? I toliko ga je kritikovao Boži postanik Mohamed sallallahu alaihi ve sellem toliko je kritikovao u da on rekao kamo se reći da sam tek tada primio islam. Znači, da su te greške koje je on imao, koje je počinio, da su mu oproštene. Jer islamom sve biva oprošteno. Drugi slučaj, također koji se vezuje za Usamo ibn Zejda. Vrlo ilustrativan i vrlo jasno pokazuje kolika je bila principijenost Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kažu da je to da se to desilo za vrijeme osvojenja Mekke da je neka Fatima iz Mahzum plemena vrlo utjecajnog, vrlo bogatog počinila krać. Trebala je da se izvrši kazna osjecanja ruke. Međutim, radilo se o veoma uglednoj ženi i onda odjednom su počele priče da to ne bi dobro bilo da se desi to bio poniženje i za nju, i za njeno pleme, to bila sramota. Ali nisu znali kako da to kažu Božijom poslaniku. E na kraju dogovore se ako to iko može e, prenijeti Božijom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, ako, ako će ikoga Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem poslušati u tome, onda je to svakako sam. Zato što je Usame bio drag Božijom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. I Usame dolazi Božijem poslaniku, Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, govorimo o tome, a onda Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kaže, et tešfeu fi haddi min hududilla, zar ćeš o usame, ti se zauzmati za izvršenje jednog od Allahovi dželešanuhu hadova, od, za jedan od Allahovi dželešanuhu kazni sankcija. Doista u narodima prije vas, je bilo situacija kada neko počini prekršaj krađu, a iz ugljednog je plemena, onda bi zbog toga oprostili. A ako bi siromašna osoba iz neugljednog plemena počinila to, onda bi je kaznili i zato su propali. Tako mi Allaha, da moja Fatima, moja kćerka, počini krađu, ja bi joj lično ruku osjekao. Iz ovih primjera vidimo koliko je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bio principijelan i koliko je u stvari nastojao da i te mlade ljude na ispravan način kanališe da ih na ispravan način usmjeri. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem također je imao vremena i imao razumijevanja i za dječicu. Nalazio je trenutke da se igra sa svojim unucima Hazreti Hasanom i Hazreti Huseina. Izuzetno veliku pažnju i brigu posvećivao prema Enes Ibn Maliku, za koje prenosioci kažu bio je deset godina u domu Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi veselam, izmetio ga. Ali kaže, za to vrijeme nikada Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi veselam nije povisio glas. Nikada ga nije kritikovao ni zašto, a kamoli udario. Nikada kaže Enes Ibn Malik, nikada mi nije rekao zašto si to uradio, odnosno zašto nešto nisi uradio. Takav je bio Boži poslanik Muhammed, sallallahu alaihi ve sellem. Kada sumiramo na kraju sve ovo o čemu smo govorili, možemo reći da u Božijem poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, vidimo milostivog čovjeka, čijim osjetljivom srcu ne promiče ni najmanja pojedinost kada su u pitanju ljudske potrebe i patnje. On vodi računa o njima, pruža im podršku, udovoljava im, jer on ljude voli. Vidimo čovjeka koji tadašnjim vladarima, šefovima svjetskih sila, piše i od njih traži da napuste ispraznu oholost, ali također s razumijevanjem i strpljenjem suša bosonogog beduina koji iz neznanja kaže Mohamede, budi pravedan, jer i metak nije tvoj, ani tvoga oca. Vidimo pobožnog čovjeka koji klanja namaz i uči duge sure iz Kur'ana, sav ushićen i radostan, i koji tu slast ne bi zamijenio za čitavu zemlju napunjenu kraljevskim krunama i zlatom. Vrlo često Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sellem je govorio kurretu ajni fi salah, moja stvarna radost, moja sreća u namazu. I vrlo često kada bi ga zaokupili razni problemi, razne brige, govorio Bilalu, erihna bi salah ja Bilal, prouči ezan o Bilalu i odmori nas namazom. Daj nam da se razrahatimo u namazu. Ali ova zanesenost namazom kod Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi veselam ne traje dugo. Čim je čuo plači djeteta čija majka klanja za njim u džami, žrtvuje svoju veliku radost i iz milosti prema dojenčetu i razumijevanja prema njegovoj majci brzo završava namaz. Vidimo čovjeka pred kojim pokorno stoje svi oni koji su ratovali protiv njega, koji su ga mrzili, i koji su nakazili tijelo njegovog amđe, šehida Hamzi, čije su srce zvjerske žvakali, vidimo ga kako im kaže, neću vas koriti, idite, slobodni ste. Vidimo čovjeka koji sa svojima shabima dok su na putu sakuplja drva da nalože vatru i skuhaju hranu. Postanika koji tako ljudski pretrni i zadrhti kad vidi pretovarenu životinju da je mučeju vidimo domaćina koji svojim rukama muze ovce, krpi odjeću i popravlja obuću. Vidimo pravednog prijatelja koji stoji među svojim vjernim pratiocima i govori im, koga sam udario po leđima, evo mojih, neka me udari. Ali također vidimo ga i kao najodabranije biće koje nastavlja kročiti tamo gdje i Džibrije staje. Vidimo ga kao čovjeka koji njegovi sljedbenici vole bez obzira što ga nikada nisu vidjeli i slijede njegov život bez obzira što ih stoljeća od njega dijeli. Ovim bi za večeras završili ukazivanje na neke od tih najznačajnijih, najbitnijih karakteristika koje je imao Boži poslanik Mohamed sallallahu alaihi ve sellem Zbog čega će ga i sam Allah Đelešanu u Kur'anu Azimušanu osloviti, odnosno za njega reći o in neka la ala huluke nazim. Doista si ti, Muhammede, bio na najvišem stepenu morala. مولاي قد نمت عيون وتيقظت Poštovani slušatelji, i sa ovim trećim dijelom smo završili vezano za večerašnju temu, izlaganje našeg vrata doktora Zuhtije Hasanovića, a tema je bila vrline moralne osobine poslanika sallahu alaihi veselem. Nakon pauze od možda minut, mi ćemo početi sa odgovorima na vaša pitanja. Ima dosta pitanja koja su pristigla, a mi ćemo ovako pokušati izabrati ona koja su vezana uz temu. وتيقظت ايضا لقائي وعين نجمك لا نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تكون مولاي قد نمت عيون الدنيا الخون تراه أدها لها I kao što smo obećali nakon uh, kratke pauze, mi ćemo pokušati odgovarati na vaša pitanja. 062215541 je naš kontakt telefon. Prvo pitanje glasi koliko bošnjaci slijede poslanika sallahu alaihi wasallam? Mislim da, da, da nam je iz našeg života i naše prakse sasvim jasno koliko u stvari e, bošnjaci pridržavaju se inače i onoga što im se Kur'anom, Božijom riječu nalažu, a i koliko slijedi sunet Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ono o čemu smo večeras govorili jesu ideali prema kojima svaki od nas, svaki muslima treba težiti. U krajnjem slučaju da kažemo svaki čovjek. Znači, e, mi vidimo da u stvari Bošnjaci su preživljavali različite krize, različite periode koji su i kako utjecali i na njihov vjerski i moralni život. Danas je situacija da ono što je bar bitno, da imamo mogućnost, bez obzira na e, kvalitet medija i o čemu može se posebno govoriti i kritikovati, ali da i zahvaljujući ovo je radio kući, možemo imati pravu informaciju o islamu, o islamskim propisima i onom, o onim dužnostima koje mi kao muslimani u ovom vremenu na ovim prostorima imamo. Znači, e, ne trebamo se da e, previše opterećavati situacijom ni muslimana unutar Bosne, ni izvan Bosne i Hercegovine, moramo pratiti, moramo se saosjećati, pomagati koliko možemo, ali prije svega s naše strane urati koliko možemo da mi budemo pojedinačno bolji, kvalitetniji, duhovno jači, moralno jači, obrazovani, a onda da na takav način djelujemo prije svega na svoje poruce, a onda i širi. To je način kako da u stvari ovu situaciju u kojoj se nalazimo poboljšavamo i da ona ide iz dana u dana, iz godine u godinu ka bolji, a ne, ne daje Bože, ka loši. Slušajući vaš ciklus upoznaje svog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a pogotovo večerašnju emisiju, ja bih vam predložio da se ciklus nastavi. Ove za mene, a siguran sam i za ostale slušatelje, otkrovljenje preporodu to je nama drago ako je tako. Što tiče nastavka, vidjet ćemo ako ova dadne i bit će. Kako da postupimo u situaciju kada vidimo da neke osobe ne postupaju prema naredbi Allaha i njegovog poslanika, pa sad ovdje e, se navodi primjer, navedemo e, dokaz iz Kur'ana, iz zbirki Hadisa, Buharija, Muslima i drugih zbirki, ako tih osoba oni to ne priznaju, to nisu za njih relevantni dokazi. Znači, prije svega, musliman, e, naravno, svjestan je da ono što on nosi u sebi, da je to najveće blago, najveća dragocijenost i da to blago koje posjeduje želi podijeliti sa drugima. I želi sugerisati, ali kako to i u Kur'anu stoji, na najljepši mogući način, mudrošću, lijepim savjetom. Znači, treba pronalaziti način na koji način, kojom metodom ćemo mi najbolje utjecati na one kojima se obraćamo. Znači, pokušati pronaći način, metod koji u stvari e, odgovara toj osobi koju se obraćamo. A, I biti ustrajan u tome. Polako, ali ustrajan, polako. Znači, o, vrlo često obraćati se molbom i Allahu Đelešanu da otvori oči toj osobi da otvori uši da može saslušati ono što je, što mu govo, što joj govorimo i tako dalje. Prisjetimo se samo e, slučaja, a to su da kažem situacije brojnih naših bošnjačkih porodica slučaja Ebu Hureyre recimo. Ebu Hureyre ashab koji je najveći broj hadisa prenosi od Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem imao je problem što je njegova majka, bez obzira na tako često druženje sa Božijim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi veselam i dalje ostalo u idolo poklonstvu. Ebu Hureyre je stalno bio između dvije vatre. Volio je Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi veselam koristio svaki trenutak da bude uz njega, da sluša njegove riječi, da gleda šta to Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi veselam radi, ali ga je bolilo s druge strane što njegova majka, to ne prihvata, odbacuje i vrlo često kritikuje i ruši. I u jednom trenutku kada su te njene kritike prevršile mjeru, kada je počela ružno govoriti o Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi veselam, Ebu Hureyre odlazi Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi veselam i moli da on čini dovu. I na kraju sve se, da kažemo, lijepo završava i majka Ebu Hureyre prihvata islam. Znači, to su nam pokazatelji da sa svoje strane, koliko možemo, ulažemo maksimalne napore, da potrudimo se, možda, možda smo i mi u krivu, možda nismo odabrali pravi način, možda previše silimo te koji, kojima govorimo. Znači, trebamo pronaći ljepše, finije metode, islam je lijep, prelijep i na takav način ga treba prezentirati drugima. A onda je često moliti Allaha Đalešanuhu da nam pomogne u tome, da pronađe nam, pronađemo pravi način, da otvori oči, uši tome našem dragom insanu koji želimo puti da on tu uputu i prihvati. Molim nas, subhanahu ta'ala da ove riječi i odgovori na ova pitanja budu nama postrik da počnemo i raditi onako kako treba. Moja sestra klanja pa prestane pa opet klanja, pa opet prestane. Bojim se kada je Allah već uputio, pa ona tako ostavi praktikovanje islama, da je Allah subhanahu tala iz srca u potpunosti ne uzme islam zbog njenog igranja sa propisima vjere. Komentar ako može vaše gosto. Naš e, pristup islamu, odnosno naše vjerovanje, je na raštijim nivoima, raštijim deređama. I sam Boži poslanik Mohamed sallallahu alaihi ve sellem govori u određenim hadisma o slasti imana. Imamo onih koji su iz različitih razloga, čisto tradicionalnih ili to popularno neki kažu folklorni razloga, ponašaju se kao muslimani. Apsolutno nemaju nikakve draž, nikakve ljepote, ne osjećaju u onome što radi. Prvo često to shvataju kao obavezu i onda koriste svaki način da tu obavezu mimo iđu i da ispusti. S naše strane, ono što, što možemo uraditi jeste da e, omilimo takvim osobama te osnovne temelji islama, te temelji islama. Da govorimo o značaju namaza, šta tu u stvari namaz predstavlja u životu čovjek, Da je u stvari tu naša velika šans ne obaveza, nego šansa da razgovaramo sa našim gospodarom da se pojedamo na sve ove probleme koje imamo, da se zahvalimo Allahu Đelešanu na blagodatima koje uživamo. Znači, da shvatimo da je tu u stvari kako je to bilo na određen način samom Božim poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam zadovoljstvo. Mi sigurno i vjerovatno ne možemo osjetiti, osjetiti tu slast i draž koju osjetio Muhammed alaihi sallam, ali možemo se truti da makar blizu toga budemo. Znači, sugerisati, razgovarati sa takvim osobama. Je, jedna arapska poslovica kaže Ređula duvol ima džehul. Čovjek je neprijatelj prema onome, e, prema onome što mu je nepoznato, što ne zna. Ako mi u istinu dobro upoznamo našu vjeru, znaćemo je cijeniti. Ako je ne poznajemo dobro, onda se možemo na različite načine ponašati. I vrlo često možemo doći u situaciju i da je zabacimo za ređe, jer ne znamo je cijeniti. Da su krivi roditelji koji svojoj djeci dozvoljavaju mnoge stvari. Bez problema sin dolazi kući sa djevojkom, a i kćerka sa svojim momcima dolazi bez problema. Kažu roditelji, neka ih mladi su. Naravno, e, bez obzira u kakvoj poziciji bili, šta radili, znači, e, shodno našim pravima i dužnostima, mi smo i odgovorni. Mi kao roditelji smo odgovorni I kako to kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem smo imami, vođe u svojim porodicama. I odgovorni smo za to ponašanje. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u hadisma hvali mlade insane, mlade ljude koji tu svoju energiju troši u ibadetu. Pa kaže da će jedna od osoba koja će biti u hladu na sudnjem danu biti mlada osoba koja je odrastala u islamu, u ibadetu. I pogledajte koliko hajra, ne samo za islam, nego za našu društvenu zajednicu, našu porucu može uraditi takva odgovorna osoba, aktivna osoba koja se preda i badit. Znači, nemamo vremena da puštamo našu omladinu da radi što god hoće, a onda kada ostari da se vraća islamu i da se vraća ovim vrijednostima. Znači, mi smo odgovorni s naše strane koliko je to u našoj mogućnosti i sprem naših mogućnosti i odgovornost. Koliko možemo, trebamo da utječemo. Trebamo da govorimo mladim ljudima, jasno da im ukazujemo šta nije u redu, šta jeste u redu i da budemo u tome istrajni. Kazali ste u primjeru o ocijecanju ruke da su prijašnji narodi propali iz razloga što su prema uglednim ljudima bili blagi, a prema siromašnim su jel, sprovedili taj zakon. Mnogi u svijetu, a pogotovo kod nas, samo kada su u pitanju siromašni i slabi, sprovde zakone, a bogati su nedokućivi. Da li da se mi nadamo propaste mm, znači, da Allah smalom tana? Znači, Allah Žešanu u svojoj knjizi govori o različitim načinima ponašanja. Govori o ponašanju onih koji čini grijehe, koji čini razne prekšaje i o tome kako njih snalazi e, različite vrste kazni propasti slično. Znači, bez obzira kako mi sebi smatrali, kako mi e, sebi držali ili koja im, imena mi nosili, znači, o nama govori u stvari naše ponašanje. I mislim da je to sasvim dovoljno odgovor znači, na ovo pitanje. Znači, nije bitno kako mi sami sebe zovimo i kako mi imamo mišljenje o sami sebi, nego u stvari e, govori se o tome kako je naše ponašanje i zavisno od naših ponašanja i Allah Đelešanu na različite načine kažnjava takve osobe. Znači, ako čovjek u svom životu pribjegava određenim grijesima, propustima, pribjegava nemoralnom načinu življenja. Allah Đelešanu huće ga na različite načine staviti na kušu ili kazniti. Bez obzira što on može sebi busati u prsa i govoriti ja sam musliman. Međutim, njegovo ponašanje, njegov način života govori nešto sasvim drugačije. Ima još dosta pitanja poštene slušatelje, ali još samo ćemo jedno poštati, staviti inšala i polako ćemo djelivati emisiju. Slušajući vašu emisiju, bojim se za sebe. Čak se nakon ove emisije, emisije ne osjećam dobrim muslimanom. Šta mi je najpreće da prvo promijenim u svom životu? To je, da kažemo, dobra reakcija. Dobra reakcija i dobrog e, muslimana. Musliman u ovakvim situacijama uvijek se preispituje, uvijek nastoji da one greške koje, za koje on najbolje zna, da ih rješava, a oni koji nisu tako dobri muslimani, oni sami sebi uvjeravaju i kažu to se ne odnosi na mene, to se odnosi na nekoga drugog, ja sam, alhamdulillah, dobro. Znači, po onome kako mi možemo zaključiti, e, radi se o, Allah Žešan najbolje zna, o dobrom vjerniku koji treba i najbolje poznaje svoje situacije, najbolje poznaje svoje poroke, mahane i treba sam rati da sutra, ako Bog da bude sa porokom, sa jednom mahanom manje i da bude sutra bolji, korisni, vrijedni, angažirani u svom radu i svom djelovu. I to je bilo sve što tiče, pošto sam suštali večerašnjeg izdanja emisije Upoznaj svoga poslanika Slavlaholi Selem. Tema je bila vrline moralne osobine poslanika sallahu alaihi ve sellem. Predavač je bio naš uvaženi brat Kosta dr. Zugdija Hasanović. Do sutra, do narednog izdanja emisije. Sve najbolje i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O ti koji želiš sreću Ne možeš biti sretan bez islama Čovječe Još nije kasno Još ti srce kuca Pokaj se Pokaj se O čovječe, upoznaj islam, upoznaj svoga poslanika. Ja volim mog poslanika. Men aslama jaslam, wa jannati jagnam. Osjeti što je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanika. Sallallahu